อืมทำสติออก พอสมควรเกิบเวลาแล้ว นี่เป็นสิสุรสาย ฟังอีกนิดหน่อยก่อนนี่นะสติกิลาเกเมื่อคืนนี้บอกให้ไปดูลมมีใครดูไหมจะดีมาล a m Longta suruh meditasi d e n อนาปานสติดีมานะอ d a yang เ e l a k u k a n k ไม่มีใครทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีอยู่สองอย่าง หนึ่งทำทานสองทำบุญ อาตมาบุญนะคิดาปิซาปรวดปกวดประกาซี dengan uh, b e r m e d ม t a s i dan u น d านาดานา พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าให้ญาตินโยมทำทาน รักษาศีลถ้าวันศีลวันพระแปดคำสิบห้าคำแล้วก็ทำบุญ สัมบูดาทุกท่านสุกิตาดานา dan Sila tiap hari bisa berbuat kebaikan-kebaikan dengan dana dan sila ให้เข้าใจในตัวของเราเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งกายสองใจกายเรียกว่า รูปธรรม ใจเรียกว่า นามธรรม dalam kita ada dua macam ada k h jasmani sama hati k a s m a n i itu rupa rupa t a m atau uh, pikiran itu nama t a m a อยากให้พอกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้อง เน้นหนักภาคทำบุญภาคปฏิบัติบูชา หรือคำว่า เลี่ยงใจแต่งใจรักษาใจแต่ปีเดียวในตะการบวชเราคิดว่าเมื่อบวชปฏิทัสิ์ดังนั้นเมื่อปฏิทัสนอิทธิฤทธิ์ dapat manfaat banyak lebih b a n ิ a k daripada dana s e เพราะว่าใจทุกดวงที่ยังแสวง หาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนา อยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า kita belum mencapai anahata atau masih mau lahir lagi masih belum habis kotoran-kotoran batin kita perlu sekali harus berbuat kebaikan-kebaikan banyak dari uh, uh, meditasi dan dana supaya kehidupan yang akan datang tidak kesusah. โดยเฉพาะอาหาร ใจ ไม่ได้ซื้อ Yang penting sekali uh, makanan pikiran gak usah beli. หลวงตา พาดูเมื่อกี้นี่เห็นไหมเห็นใจ บ้างไหมเห็น สวรรค์บ้างไหมเห็น บุญ บ้างไหม Jadi lihat di nafas banyak praktek meditasi dengan uh, anapanasati atau konsentrasi di nafas diri sendiri หลวงตามาข้างไหนมาข้างไหนก็แน่น หนักให้กระทำบุญเพราะว่าอาหารใจ ให้ดูใจ ให้เห็นสวรรค์เนี่ยมันเป็นของสำคัญมาก ถ้าเราไม่ดูจุดนี้ไม่เห็นจุดนี้ เราจะเสียใจคือว่าทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิด kemana-mana atau datang ke sini tiap kali untuk membimbing kita berbuat meditasi banyak-banyak supaya tidak susah kalau mau lahir lagi atau cari tempat lahir lagi tidak susah karena kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan banyak. bisa pilih-pilih tempat yang lahir lagi yang baik ถ้าเราไม่รีบเร่งในการทำบุญเราก็จะเสียใจ เวลาเราไปเห็นไหมคนในโลกนี้บางคนมั่งมีสีสุขบางคนทุกข์ยากลำบาก บางคนพิกลพิการ เสียจริตผิดมนุษย์โนดขอทาน เต็มโลก เต็มสงสารอยู่แต่ถามเขา เขาก็ไม่อยากเป็น kita perlu sekali harus cepat-cepat berbuat kebaikan-kebaikan banyak. Kita lihat saja orang di dunia ini atau semua eh, binatang sama orang semua tidak bisa tidak sama-sama ada yang baik tidak baik ada yang kaya tidak kaya ada yang cantik tidak cantik ada yang jelek semuanya tidak sama karena karma dari karma itu perbuatan kita sendiri Nah itu dapat manfaat diri sendiri. Kalau kita perbuat kebaikan kebaikan banyak-banyak, kita tidak kesusahan dan kehidupan yang akan datang. เวลาเราเสียชีวิตแล้วเจ้ากรรมนายเวรพระยาจมพิบาลเขาจะไปดักถามที่ทางแยกไปสวรรค์กับทางไปนรกว่าเกิดมาแล้วได้เห็นสวรรค์ได้เห็นทางไปสวรรค์ไหมถ้าไม่เห็น แล้วก็ไปทางนรกเหมือนเดิม kita sewaktu meninggal nanti kita tahu bahwa kita dapat apa dari kehidupan yang sekarang kalau kita berbuat kebaikan banyak kita bisa ke alam yang yang surga kalau kita berbuat karma buruk pasti kita harus neraka Jadi kita buat sendiri dapat sendiri. เมื่อเวลาเราตั้งใจมาทำเราไม่ทำเราก็เห็นไหมล่ะปู่ย่าตายายของพวกเรา พ่อแม่ปู่ย่าตายายล่วงไปแล้ว ได้อะไรไปด้วย ผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ kita lihat saja kakek nenek kita yang sudah meninggal bisa bawa apa tidak badannya lembut satu lembut tidak bisa bawa waktu meninggal tidak bawa apa semua นั่นแหละถึงจะไปทุกข์ที่สุดเต้องงมวุ่นวี่วุ่นวายกับสังขารร่างกายถึงมันไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เกิดแล้วเจ็บตายนั่นเห็นไหมจะงานบวงบวงวัตถุนะ kita sudah lahir nanti s u sakit atau tua sakit sudah mati itu kita buang waktu kita buang buang kesempatan diri sendiri jangan uh, lama-lama cepat-cepat buat kebaikan-kebaikan karena besok belum tahu masih ada tidak เห็นไหมของแต่งกาย ของรักษากาย ของเลี้ยงร่างกาย นับแต่เราเกิดมา อยากไปกองใส่ที่ไหนที่ไหนก็เต็มไปหมดนั่นแหละ มาตัดมาแต่งมาปรุงมาแต่งมาดัดมาแปลงให้ยุ่งไปหมดเพราะเราไปหลงร่างกายว่าตัวกูตัวกู kita susah sekali dengan badan ini eh, makanannya tiap hari makan atau pakaian apa semuanya untuk badan semua sibuk sekali badan ini kita eh, ngambil manfaat dari badan belum nanti makan banyak tapi tidak besar-besar habis tidak lama nanti habis semua tapi yang penting itu kita harus ngambil manfaatnya yang dari badan ini Hai hai hai liang Tewa ya ให้เลี้ยงอยู่ raksa jai Jaga saka atau badan ini kita boleh eh, เราข้อมูลเลกสิมาการนั้นตัวเลขตัวเซนตัวซีจากตาทีพจากงานแต่ละรูบปแบบจากงานลูปป้าปิจิรันดิลิสันดิลีจากงานลูปป้าประกวดกระบายกันกระบายกันนั่นแหละถ้าหากไม่มีสินธรรม อยู่ใจใจแล้วก็มีบาปพาใจไปเราก็เสียใจร้องให้อยู่ที่ไหน อยากมาเกิดอีก ก็เกิดยาก Nanti kita menyesal sendiri atau kita menyesal sendiri kalau tidak uh, bisa berbuat kebaikan-kebaikan waktu meninggal dunia ini tidak dapat apa-apa. ด้วยอำนาจบุญกุศลออกตนได้โยมรุ่นหลานและลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมาทำทานก็ดีฟังโอวาททำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องการภาวนาทำบุญก็ดี เป็นบุญกุศล บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรม คุณประสงค์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาออกตนได้โยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัย การงานจึงใดการเงินจึงใดปรารถนาจึงหนึ่งอันใดจงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปรารถนา จงทุกสิ่งทุกประการเถิดSemoga eh, jasa-jasa yang kita perbuat hari ini, semoga Sang Ratna melindungi saudara-saudari upasaka-upasika, kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, dan sukses. Terima kasih. Ya.